Ešte šliapem zem a stále niečo chcem. Zatiaľ sa to pre mňa nekončí. Život ma skúša byť, napriek tomu túžim žiť a hľadieť mu ďalej do očí. Práve teraz odštartovala zvučka reláciu Nikdy nie si sám. V tej minulej sme vám slúbili, že sa budeme venovať strachu. No sú to ťažké témy, po bolesti dávame strach, ale e, k týmto veľkonočným sviatkom sa to asi hodí, pretože to bolo všetko o bolesti, o strachu, o zrade, o odpustení, ale aj o opustení. Takže nebolo to vôbec jednoduché a toto asi patrí do výbavy ľudstva odjak živá. Vítam Eriku Zelníkovú a toto bola moja prvá Krásny. otázka. <laughs> Krásny dobrý večer všetkým poslucháčom. Rada ťa počujem, Erika. Práve tento veľký sviatočný deň, Veľký piatok. Je to také veľmi silné transformačné obdobie, myslím, pre každého jedného z nás pretože Veľká noc je nielen obdobím ako tradícií, farieb a zvykov, ale je to aj čas, ktorý v sebe nesie hlboký taký symbolický význam. Prechod, premena, zmena, nový začiatok. Už sme mali tej zimy dosť, tak konečne prišla jar, stromy nám začínajú <clears throat> kvitnúť, prebudzajú sa. Konečne už máme aj dlhšie ako svetlo. A <clears throat> právě teraz to svetlo postupně výťazí celkovo nad tmou. A právě v tieto dní si to můžeme ještě viacej ako uvedomovat, že to svetlo výťazí. Ono tento prírodný ako a prírodzený cyklus sa odráža aj v nás ako celkovo samotných. Aj my máme takú akoby možnosť niečo v sebe pustiť, niečo staré ukončiť a vytvoriť priestor pre to nové. A um, tej kresťanskej tradície je Veľká noc spojená ako s príbehom utrpenia, smrti, zmrtvých stania. Je to veľmi silná taká pripomienka toho, že aj po najťažších chvíľach môže prísť obnova že celkovo ten koniec nemusí byť taký definitívny, ale že môže to byť práve začiatok niečoho nového. A toto je také obdobie, ktoré nás pozýva k takému zastaveniu, k tichu a vnímaniu k toho, čo sa deje ako v nás čo cítim, čo nás ťaží, čo potrebujem opustiť, odpustiť komu, sebe, druhým. Taký čas ako zamýšľania, obzvlášť akoby na tento Veľký piatok. Tento Veľký piatok my sme sa presunuli z Brna sem do Žiliny a o, e, žijem na dedine a tu je úplne ticho. Mm-hmm. Úplne ticho, každý je zalezený akoby doma, žiadne stroje, absolútne nič. A je to taký úžasný ako e, ten moment toho, kedy počujeme tú prírodu, kedy môžeme sa hlbšie spojiť akoby so sebou. A ja mám t- tento čas obrovský akoby rada, kedy už tá príroda vonia a človek ako premýšľa nad tými hlbšími ako témami, jak tými negatívnymi, ale aj tými akoby pozitívnymi, že aký to bude ten ďalší čas, čo nám to akoby celkovo akoby prinesie. Ono ako počas tohto obdobia eh, je to aj taká akoby tradícia chystania, pečenia, eh, robenia akoby vajíčok. A myslím si, že veľmi veľa ľudí ani nevie, čo nám symbolizujú akoby tie vajíčka a voda, ktorá sa uh-huh. bude mm, rozlievať ako na veľkonočný, ako pondelok. Vajíčko nám predstavuje ako nový život, potenciál, ktorý sa ešte len rozvinie. A voda vždy nám symbolizuje nejakú očistu, jak tela, tak aj mysle. A očista nie je len o zbavení sa nečistot, ale aj o uvoľnení ako celkovo tých starých vzorcov, ktoré nám neslúžia. A to je práve v tom období tej transformácie transformovať to, čo mi neslúži, na to, čo mi slúži, teda vytvorenie nového priestoru. Takže táto Veľká noc nás učí, že život je neustále pohyb medzi koncom a začiatkom, mm. medzi tmou a svetlom, medzi stratou a nádejou. Takže možno si tento rok nemusíme klásť veľké predsavzatia, ale stačí, keď spomalíme a budeme viac prítomní. Povedala si to krásne, ale dohodli sme sa, že budeme hovoriť dnes o strachoch. A ja som asi pred desiatimi minútami robila ešte politickú reláciu, e, kde vlastne e, sme hovorili s političkou a s lekárom, e, sme hovorili o tom, že veľa ľudí má veľa strachu z budúcnosti, čo keď prídem o prácu, čo keď budú deti chore alebo ochorím ja sama, nedokážem ich vychovať a vlastne vďaka tomu sa nechajú, ešte sa na chvíľu zdržím pri politike, sa nechajú oblbovať tými, e, ktorí im vykresľujú tú budúcnosť, že keď tam budeme my, tak to bude dokonale. Áno, to je tiež e, jeden úhol z pohľadov, ktorý dokáže vyvolať obrovský akoby strach. My sa pozrieme na ten strach nielen ako na emóciu, ale aj ako na proces, ktorý ovplyvňuje naše telo, naše rozhodnutia, naše vnútorné prežívania. A strach je prirodzená biologická reakcia. Je to taký nejaký signál, pozor, niečo sa deje, pozor, niečo nie je v poriadku, alebo nie je to bezpečné, alebo je to ohrozujúce. A problém ale nastává, keď tento signál zostáva príliš e, dlho v tele. Mhm. E, Uvedem taký akoby príklad, trošku teda mimo toho, e, čím si začala, mimo tej politiky. Napríklad, keď sa stane nejaká autohavária a človek je účastný akoby toho, tak sa dostáva do takého šoku, telo nejak reaguje, začne mať strach, pretože nevie, čo sa deje, začne mať rôzne prejavy, môže sa napríklad klepať, triasť a väčšinou, keď príde záchranka, tak hneď medikujú akoby ľudí a e, nie je to úplne optimálne, pretože nedobehne tam uvoľnenie vlastne toho stresu a strachu z tejto e, situácie a zostáva akoby zamrznutý na úrovni tela. Čiže čo by sa eh. malo udieť v tom momente? V tom momente uviezť toho človeka, zorientovať ho, uh, ste tu a tu, stalo sa to a to, ja som mm. ten a ten, pomôže vám a ste v bezpečí. Ste teraz už v bezpečí a vaše telo môže kľudne pracovať, prikryť a byť pri ňom účastný. Mm. Aby to telo mohlo dokončiť nejaký akoby ten svoj akoby proces. Ono ten strach, ako som hovorila, je dôležitý práve akoby na to, že keď sa niečo niekde deje a my to zacítime, že to nie je úplne akoby v poriadku, tak máme možnosť zareagovať, utiecť hej, z tej situácie. Vidím napríklad nejaký požiar a potrebujem rýchlo utiec, tak e, áno, mám z toho strach, čo sa deje a to mi dáva tú sílu akoby e, vzdialiť sa, utekať. Mm-hmm. A potom práve nastáva to, na čo by sme mali, ako som hovorila, reagovať, nechať to telo dobehnúť práve z tejto akoby stresovej situácie. Zvieratá nám to krásne ukazujú, že keď prejdú nejakou šokovou situáciou, napríklad keď nejaká šelma naháňa nejakú antilopu a potom tá antilopa e, buď uteká a vyklepe sa z toho, teda trasie tým telom, shaking body, Mm-hmm. Alebo potom o, e, môže navodiť ešte taký akoby ten stav, že sa robí, že, že je mŕtva, spomali telesné ako procesy, takže naozaj to pôsobí, že je mŕtva a potom tá šelma akoby odchádza. A potom o, e, to zviera, tá antilopa, zase sa dostáva do toho modu, kedy nastáva to uvoľnenie tej stresovej situácie, oklepe sa, vyklepe sa a beží ďalej úplne bez toho, že by to zapísala do tela. Lenže u nás, u ľudí e, je to problém, že nemáme tento akoby reflex a, a väčšinou dochádza k tomu, že tá emocia zostáva zamrznutá na úrovni tela a niekedy ani nevieme, že vôbec sa niečo také akoby stalo. A toto nám môže spúšťať akoby do budúcna také tie momenty odpojenie od tela, alebo prehnaná kontrola, alebo určitá paralýza, alebo môže potom e, vyvolávať nejaké napätie v krku, zrýchlené dýchanie, bolesti žalúdka, únava, nespavosť. Rôzne tieto akoby symptómy, ktoré by nás mohli upozorniť na to, že niečo sa s tým telom deje a skúšať potom a trať v rámci časovej osy, kedy sa nám niečo stalo, čo to bolo, ako sme zareagovali, ako to bolo ošetrené. A keď zistím, že tá situácia nebola ošetrená, tak začať s ňou akoby pracovať. No dobre, ale Takže. ako bude tá práca vyzerať, lebo mne sa včera stalo. Boli sme ano. s kamarátkou na nákupe a sadli sme si už uťahané na zastávke električky na lavičku a zrazu sa tam vrútil z evidentne ako opitý bezdomovec alebo skôr to vyzeralo na to, že má nejakú drogu. Začal nám tam strašne nadávať. On proste ohrozoval nás a teda kamarátka mi stiskala ruku, že preboha len neotvor pusu. Ja som otvorila a že prosím vás pekne, my sa rozprávame, mohli by ste odísť. No tak to vyvolalo u neho takú vlnu agresivity. E, tak sme si len hovorili, že bože, nech príde električka. Električka prišla, my sme si rýchle išli k šoférovi na tej prvej dvere, aby sme teda mohli niečo urobiť. No zrazu sa i hneď vyskytol. On nastúpil síce vzadu, ale za sekundu sa vyskytol u nás a zase nám nadával a hrozným spôsobom vykrikoval. No len vtedy sa, ale my sme sa báli už celý ten čas, obidve. A teraz uh, zrazu tam boli dvaja muži, lebo jedna pani uh-huh. taká staršia mu povedala, že prosím vás, nevykrikujte tu, volia ma z toho uši, je mi to nepríjemné. A on začal do nej, lenže dvaja muži sa postavili a povedali, drž hubu alebo ťa vyhodíme z električky. On začal na nich kričať, ale zastavila sa električka na zastávke. Oni si tak stali, že vytlačili ho vlastne z dverí. On sa síce vyhražal, že o, poďte von sráči, ja vám ukážem, kto som a takéto, ale proste vyhodili ho v podstate z tej električky. No dobre, ja som sa bála, ona sa bála, a teraz ty hovoríš, že vytrias to, lebo ja som ešte večer, toto sa stalo niekedy uh-huh. o mhm. druhej, o tretej, ale ja som ešte večer, sa mi klepal žalúdok a som si predstavovala, že ho stretnem večer bez tej kamarátky a v podstate sa pokakám. Takže <laughs> e, chápem, keby chápem, som sa bola vytrepala alebo niečo také, že keby ano, si povedala, ano. že čo som mala <clears throat> robiť, aby sa mi ďalej neťahal do života tá energia. Vytria sa čo najlepšie no, sa vytriasť. Sa vytriasť Presne tak, presne tak. Úplne sa vytriasť jak e, skákajúci panáčik alebo opička, alebo eventuálne zacvičiť si e, cvičenia, ktoré som minule spomínala, TRE na uvoľnenie práve toho svalstva, ale mám najlepšiu skúsenosť vytriasť sa, vyskákať tú situáciu a e, dostať telo do kľudu a do bezpečia, ukotviť ho teraz a tu nič mi nehrozí, som v bezpečí a telo sa potom skludní. Super, no to som potrebovala vedieť včera, ale nevedela som, že sa toto stane. Ale keď som rozmýšľala nad tým, že budeme hovoriť o téme bolesť, eh, tak zrazu eh, som si uvedomila, že ty však to je na celý rok. Tých tém bolesť, eh, nie bolesť, ale strach, tých tém strachu je neuveriteľné množstvo. Tak som sa je, zasa je. začala vypitovať okolo v prostredí. No, Trebárs, kamarátka hovorí, že neviem prečo, ale uvidím sa a končím. Jednoducho, ako ja nevojdem do tej reštaurácie, ja neprejdem po tom chodníku. Čiže tu na tiež stačí vytriasť sa, alebo čo urobiť? Treba, keď sa veľa ľudí sa bojí hystericky psov. Mm, tam by som sa pýtala, aká situácia sa im akoby v živote odohrala, prečo sa ho boja. Nedá sa to úplne všetko akoby paušálne. Ono treba tú situáciu akoby uh, rozpitvať. To, čo sa ti uh-huh. stalo, tak bola taká, ako poviem, krátkodobá uh, situácia, ale ak sa niekto bojí s psov, tak mám skúsenosť, že, že za tým je nejaká história. Buď bol svetkom on sám, teda účastný niečoho, alebo bol svetkom niečoho a z toho vznikol akoby ten strach. Takže tam je fajn akoby dostať sa k tej primárnej akoby príčine a postupne tam dá sa takisto zahájiť akoby to cvičenie a postupne akoby pracovať s tým telom a uvoľňovať, pretože tá emocia je v tom tele už príliš dlho zamrznutá mm. a mhm. nejde to len jednorázovým akoby vyklepaním uvoľniť a povedať si super, tak ja sa už psov zajtra nebojím. Jasne. To úplne takto akoby Ale... nefunguje. Keďže robíš ano? hypnozu, tak dá sa to aj takým spôsobom, že keď mi to robí problémy, Áno, lebo tá jedna kamarátka, ona fakt nevojde do reštaurácie, lebo tam bol malý psík. Nie, ja tam nevojdem. Tam nemôžeme ísť. Ako čert nechce, tak rovno, jak vystupovala z auta, tak zase pes od niekoho na voľno išiel, no tak to pre ňu je ako toho človeka by mali dať do vezenia, čo toto robí, tu na nie je pes na vôcke. No, takže dá sa to aj hypnozovať, zrejme sú aj nejaké iné metódy. Ja poviem zase príklad z môjho života, že jak som chodila zo školy, teda ako som chodila po slovensky zo školy, tak som tak po plotoch išla prstom. Vtedy boli zväčša tie pletivé také ploty. A tak som uh-huh. si niečo rozprávala a tak som si ťahala prsty po tom plote až zrazu veľký vlčiak skočil na môj prst. Nejde o to, že by ma zranil, ide o to, že som sa tak príšerne zľakla, že odtedy som mhm. nechcela vidieť žiadne obsa, tiež som nevošla ani na ulicu, kde býval pes, ale moje deti proste našli prejdetého psa a chytili ich samaritánsky syndrom, donesli ho domov a skrátka najprv som chodila tri týždne hore k susedom cikať a iné veci lebo on si lahol pred záchod a nehodlalo ťa odísť, <laughs> lebo tam bola tma. Ale potom som si povedala, že tak zrejme bude ten pes u nás doživotne, tak asi sa skamarátime. A potom asi by sa som prestala. s tým mohla niečo urobiť. Áno, asi by som s tým ja <laughs> mohla, on s tým asi nič neurobi, chudák. A presne deti tá, nedovolia presne vyhodiť ho. Takže niekedy asi sa aj také situácie stanú, že musíš niečo urobiť, aby si toho psa proste rešpektoval, že on má tiež právo na život, nie len ty. Určite, určite má právo na život, ale e, je to jedna z úroveň akoby toho akoby strachu mňa na to, k tomu akoby e, napadol iný príklad, ako veľa ľudí má zážitok, e, keď sú vo výťahu a zaseknú sa, mm-hmm. tak obidve moje deti majú tento akoby zážitok Eh, s tatínkom, ale eh, už potom nechceli ako znova ísť a ja som sa to dozvedela samozrejme až ex post, že, že prečo nechcú ísť so mnou akoby výťahom, tak potom akoby najlepšie akoby terapie je naozaj ísť do výťahu a ešte lepšie je <laughs> potom zaseknúť niekedy ten výťah umelo, <laughs> keď je tam človek s bezpečným človekom a previesť ho tým, hovorím o takom akoby extrémnom, ne, ne, neštandardnom akoby prístupe, ale i, i toto sa deje. A, a pomohlo? Tý, Jasné, že pomohlo. Uviesť tie deti, že sú akoby v pohode, v bezpečí a naučiť ich akoby dýchať a teraz im ukázať, že vlastne ako je to celku normálna, štandardná situácia, ktorá sa dá riešiť viacerými spôsobmi, buď zvončekom, alebo volanie technika, <laughs> alebo buchanie na dveri, alebo niečo. Takže aj takto sa dajú riešiť akoby tie situácie. Môj kamarát mi na to poradil, lebo túto fóbiu tiež poznám a <laughs> ešte kopu ďalších. Ale on mi povedal, že keď sa zaseknete, tak začne robiť, že <laughs> všetci odstúpia, máš vzduch. <laughs> môžeš dýchať. <laughs> Takže aj toto sa dá v krajnom prípade, keď už ideš omdlieť o to, že si medzi toľkými ľuďmi a máš tú fóbiu. Takže je to jedna z možností. Ale ďalšie, a kedy sa ten strach vlastne, my sa s ním narodíme? Lebo ako, ja neviem, ja som sa napríklad ako malé dieťa bála tmy strašne, strašne najviac. Uh-huh. Uh-huh. Takže uh-huh. narodila som sa s niekým, nikto ma nestrašil v tme, nič také nebolo. Ono, to dieťa si už prináša akoby na tento svet to, čo prežíva spolu s tou maminkou v tom mhm. brúšku, v tej maternici a veľmi záleží od psychického nastavenia, psychickej pohody matky počas tehotenstva. Ak je matka v pohode, stabilná a radostná, tak to dieťa sa už takto akoby e, rodí e, na svet, nemá tam akoby také predispozície akoby k tomu strachu, ale naproti tomu, pokiaľ matka trpí depresiami a má strach e, existenčný, má strach o budúcnosť z nejakých celkových neistot, nejakého zlyhania, tak to dieťa sa už rodí práve s touto predispozíciou a väčšinou tí mladí ľudia veľmi rýchlo v mladom veku už musia mať Eh, medikáciu a tým pádom tá kvalita života je trošku ako obmedzená, pretože tie strachy ich akoby limitujú. Pýtam sa na to, že ty hovoríš, že meditácia, hovoríš to s takou ľahkosťou. Napríklad moja matka rozmýšľala už nad rozvodom, keď som ja bola v brúšku a proste e, nepotrebovala som meditáciu, ale tých strachov som mala veľa ale tým, uh-huh. že ona proste bola stále pri mne, ako ťažká ochrana, či už akože fyzické objatia a spánok v lone a podobne. A takže ty odporúčaš v každom prípade tú medikáciu? Medi, medi, medikáciu či meditáciu? Medikáciu, akože dať lieky. Uh, ja, som, ja som veľmi v tom taká obozretná a, a skúšam radšej iné akoby spôsoby, jak sa poviem, možno trošku aj tomu akoby vyhnúť, pretože ak sa raz nasadí medikácia, tak eh, veľmi ťažko sa z nej cúva to ale neznamená, že, že som akoby úplne akoby odporca, ale skôr hľadám akoby iné spôsoby, pretože dá sa to aj inými ako systémami ošetriť prírodnými hypnózou, rôznymi akoby cvičeniami. Ale e, otázka, kto aké má vlastne zdroje či má vôbec sílu, e, či má z čoho čerpať, či sa má u čo oprieť. Tam zase aj tieto zdroje hrajú akoby veľkú akoby úlohu. Mm-hmm. Takže pokiaľ má ten dotyčný nejaké zdroje, tak fajn, dá sa to rýchlejšie akoby prejsť inými spôsobmi, pokiaľ nemá zdroje, tak potom tá medikácia ako je na mieste a už za, záleží od toho, či dotyčný naozaj s tým chce niečo ďalej potom urobiť, alebo mu stačí tá kvalita, ktorú má. S akými strachmi sa stretávaš v ordinácii najčastejšie? A či sú to deti, alebo či aj v dospelosti prichádzajú nejaké nové strachy, okrem tých, <laughs> ktoré si ťaháme? uh mhm, -huh. Mhm. Velké strachy jako u mladých lidí dospěvajících eh, zanechal COVID, celková covidová doba, protože vůbec eh, nerozumeli, čo sa děje a hlavně byl tam obrovský strach akoby z budoucna, takže strach z budoucna jako eh, u těch mladých akoby lidí. A u tých starších, celkovo u tých akoby klientov hodne často nachádzam strach o život. Mm-hmm. Strach zo zlyhania, strach z odmietnutia. To sú veľmi také akoby silné uh, strachy, ktoré majú vždy hĺbší akoby koreň práve v tých rodinných príbehoch. Uh, a aj tých rodových e, líniách a vždy je potreba si to akoby správne zadefinovať, čo konkrétne ten človek cíti, e, kde na tele to cíti, ako sa mu to prejavuje, ako, ako to zvláda a e, potom, potom ako pokračujeme ďalej a s tým pracujeme. Tak rozoberme si tie základné strachy, s ktorými chodíš a ja ti pridám ešte, ktoré ti mhm. chodia uh-huh. do ordinácie. A ja ti pridám ešte, keď som sa pýtala kamarátkynej cery, že e, z čoho ty máš najväčší strach, lebo práve v tom momente, keď som tam bola na návšteve, si objednala vlasy, také tie prípinky do vlasov, aby to mhm, vyzeralo, mhm. že máš husté vlasy, stalo to veľa peňazí, lebo je to z pravých vlasov. A ja hovorím, že prosím ťa pekne, na čo ti to bude, však ako máš v poriadku, vlasy, všetko. A ona mi povedala, že ja mám celý život strach, že nebudem dokonalá. Ja by som mm nevyšla vyniesť smeti, keby som nemala oblečené niečo pekné, nebola namaľovaná. Ona ráno vstane a skôr ako si umie zuby, tak okrem rúžu už je napatlaná. Uh-huh, mhm, mhm, uh-huh, uh-huh. To je čo? Uh, ja by som tam za tým možno hľadala prijatie, že človek nechce byť akoby dostatočne akoby prijatý, nechce byť odsúdený, mm-hmm. tak e, tam je dôležité naozaj, čo, čo ten dotyčný v tej aktuálnej situácii cíti, prečo potrebuje byť tak akoby do, dokonalý, aby bol prijatý a priateľný pre to mm-hmm. okolie. Áno, tak to vysvetlila, že ja by som nemohla ísť trebárs do divadla bez týchto vlasov náhradných, mm-hmm. lebo radšej nepôjdem lebo sa mi zdá, ano. že mám riedke vlasy. Rozumiem. Každý má e, iné dôvody, ale poďme k tým rozdeleniam akoby strachu. Môžeme sa pozrieť na tie akoby také tie základné strachy. Taký ten, je to strach zo smrti, strach z bolesti, strach z ohrozenia uh-huh. a môže byť ako nejaký útok, nehoda, choroba. Toto sú také prírodzené a užitočné, pokiaľ nie sú akoby prehnané je to také, ako poviem, normálne. Každý z nás sa nejak bojí bolesti, hej, že mm-hmm. si mhm. rozrazí koleno a proste nejak to boli, tak sa toho bojíme. Nemôže to byť zase akoby prílišná potom akoby reakcia. Ďalej môžeme povedať, že máme tak akoby sociálne strachy, ktoré vznikajú vo vzťahu k druhým ľuďom. A tak, ako som už predtým spomenula, strach z odmietnutia, strach z kritiky, strach zo zlyhania alebo strach z poníženia. Mm-hmm. A toto ovplyvňuje naše sebavedomie a to, ako prezentujeme e, sa vonok. Potom sú to tak akoby existenčné strachy, ktoré sa týkajú hlbokých otázok života. Strach zo samoty, strach zo straty zmyslu, strach z neistoty mm-hmm. a budúcnosti, strach zo stárnutia. Tieto strachy sa často objavujú aj v tichších momentoch ako života. Potom máme vzťahové strachy. Tie nám súvisia ten strach z opustenia, zo zrady, z prílišnej blízkosti, intimity, strach byť naozaj videný. Hmm. A tieto môžu viesť k vyhýbaniu sa vzťahom alebo ich eh, komplikovaniu. Ďalej to môžu byť strachy také tie vnútorné, z vlastných emócií, zo zmeny, zo zodpovednosti, ale takisto aj z úspechu. Sú určití ľudia, ktorí až príliš mnoho úspechu nezvládajú. Poznám takých, že sú fakt ako výborní vo svojich profesiách, ale už majú strach, že už je to na nich ako príliš. Mm-hmm. A ešte ďalej môžu to byť akoby aj psychosomatické prejavy strachu, ktoré sa ako pre, e, prejavia niekde na tele. Môže to byť ako tlak na hrudi, bolesti žalúdka, napätie v krku, únava, vyčerpanie. A telo tým vlastne signalizuje, niečo, že niečo nie je spracované. No a potom naučené a podmienené strachy, strach zo, zo zlíhania po negatívnej skúsenosti, alebo strach z autorít, alebo strach z konfliktu. A tieto sa dajú postupne meniť novými skúsenostiami. Takže tých strachov alebo tých úrovní je naozaj veľmi Nekonečne. veľa <laughs> nekonečne veľa a o každom by sa dalo teda naozaj eh, veľmi veľa hovoriť, pretože každý z nás má skúsenosť s niekoľkými, by som povedala, úrovňami, ktoré som vymenovala a určite ešte by sme našli akoby ďalšie, ďalšie úrovne, ktoré som možno ani nespomenula. No dobré, ale čo treba ten, taký ten strach z budúcnosti, lebo momentálne je ten svet skutočne taký, aký je. A ja som teraz by som si dala uh, cez pusu sama sebe, lebo vnúk sa učí na maturitu a ja mu hovorím, že a to je jedno, jak to dopadne, aj tak bude vojna. Ha? Čo som to povedala? On sa na mňa pozeral, ale tým, že sa stále zaoberám tou politikou od rana do večera, mi tam hučia vojny na každom kontinente a stále nejaké uh, e, stovky mŕtvych, potom tisíce mŕtvych. Takže uh, sa do mňa dostarajú osoby, ktoré už to môže byť jedno, uh, dostal taký ten strach, že bude vojna, bude zle. A mnoho mladých ľudí mi potvrdilo, že oni to tak nevidia, že vojna, ale vidia, že neistá budúcnosť, žiadna budúcnosť, je zbytočné sa snažiť. Čo tieto strachy, ako s nimi pracovať? Mm, odpoviem praxou z e, mojej, mojej ordinácie tento týždeň. Prišla klientka, a začala hneď plakať, jak si sadla, vrajím, čo sa deje? Nič nemá zmysel, mm. všetko je zbytočné, vojna a hlásili, že bude možno mobilizácia a, a takto spustila a šla niekoľko minút ako monológ a hovorím, kde to bolo? Veď ja som akoby nič akoby nepočula, na nič som nejak extra nenarazila. A takto akoby e, stále rozprávala, som ju potom zarazila. A Prém, čo je pre vás na tom najhoršie? To, že nemôže si tvoriť a budovať vlastný život, že tam nemá proste tú istotu. Mm-hmm. A mňa k tomu akoby napadla e, tá moja dcera, čo sme aj minule spomínali, ktorá študuje akoby v tom Dubaji a hovorí, že ona tú situáciu komentuje úplne inak, než sa prejavuje akoby celkovo v médiách. A hovorí, ja len čítam tie blúdy na slovenských a českých správach, že, že čo sa to vlastne akoby deje. Takže vlastne <laughs> toto je e, práve to, že kto si e, aký typ informácií aj vyberá, na čo ako počuje a, a kto ako to celkovo ako pohlcuje a kto má ešte nejakú afinitu k tomu, teda nejaké, nejaké slabé základy k nejakej stabilite alebo niečo v, to, v tých rodinných historiách veľké sa akoby odohralo, či v rámci vojen alebo v rámci celkovej akoby histórie, e, čo sa nesie ako práve na úrovni e, tej energetiky konkrétneho toho jedinca, tak ako práve u tejto akoby klientky, pretože my keď sme si to akoby roz, rozrobili, rozpýtvali správně, tak jsme narazili prostě na jeden akoby rodiny akoby příběh, eh, který se týkal právě vojnových časov a ona byla, poviem, aktivnou nositeľkou právě těchto akoby informácií. Takže Aha. všetko, čo sa akoby dotýkalo vojny, tak ona na to extrémně akoby reagovala. Extrémně. Prostě uh, išla hneď do, do takej paniky, do takého zúfalého pláču. A tým, jak sme si akoby tú situáciu takto rozobrali, uh, urobili sme si akoby k tomu akoby tú individuálnu konšteláciu, jej sa obrovsky ako uľavilo. Ale obrovsky, už len tým, že sme to mm-hmm. pomenovali, tým, že sme uh, že to mohla vidieť, pardon, tak sme to na tej úrovni ukončili, ale budeme sa musieť do toho vrátiť, pretože nedá sa vždy každý proces, poviem za každú cenu, hneď akoby niekam dotiahnuť. Musíme tam rešpektovať, či ten e, jedinec má na to kapacitu a či môžeme do toho vôbec akoby vstúpiť. Mm-hmm. Ale už len tým pomenovaním sa je obrovsky akoby uh, e, uľavilo. Takže toto je hodne akoby dôležité, aby sme si vybunovali takú ako celkovú e, tú ehm, vnútornú stabilitu a mali vlastné istoty, o ktoré sa môžeme akoby eh, oprieť. Ja som minule započula kúsok eh, jedného akoby rozhovoru. Bol tam Maroš Vago, mám ho veľmi rada, je to ano. dobrý slováčisko. <laughs> Má veľmi akoby výborné akoby eh, celkové podcasty a on tam povedal akoby jednu vetu, že či bude vojna alebo nebude vojna, to není naša vec. My sa potrebujeme akoby e, sústrediť naozaj sami akoby na seba a mať tie vlastné akoby zdroje. Byť stabilný a pevný v tom svojom nastavení. A toto je hodne akoby dôležité i na to ako celkové prežitie, aj prežívanie. No dobre, ale ako máme byť pevní, keď máme strach? Ako keď nevidím zmysel budúcnosti, že nebude, tak ako môžem byť pevná? Ako k tomu dospieť? Alebo čo Ako vieš, že, že to nebude? Vieš, tú istotu nemáš vôbec nikde. No. Ja sa teraz sústredím na to, čo mám tu a teraz. Mám tu deti, o ktoré sa potrebujem teraz postarať. Mm-hmm. A žijem tu teraz pre ten aktuálny okamžik, čo im ja teraz tu môžem ako poskytnúť. Áno, tak sa nebudem zamýšľať budúcnosťou, ktorá nie je jasná. Budem sa ano, snažiť prežiť. Tejto... Možno kúpim nejaké zásoby konzervy alebo neviem čo, alebo filter na vodu. Tým to vyrieším. Presne tak, presne tak. Môžeš si urobiť akoby nejaké zásoby. A ide o to o nejaké pravidelné akoby cvičenia s telom i myslou. Dostávať tú mysel akoby do kľudu, do pokojného ako reagovania, i to tělo, aby nebylo v nejakom strese a napětí, ale aby dokázalo být flexibilné, nebylo v tom zamrznutom stave, ale aby správně vyhodnocovalo ty situace, které přicházejí. Je to pro mě ohrozujúce tak, ako zareagujem, čo s tým môžem ako urobiť. Takže toto je ako dôležité, na čo by sme sa mali my ako celkovo sústrediť sami na seba v tejto situácii, pretože to, čo sa deje tam, my nevieme ovplyvniť. Ani ja, ani ty. Áno, čiže môžeme to len seba samých postaviť do tej úrovne, že čo najviac nervovej sily, čo najväčšej duchovnej kapacity a to nám určite, môže pomôcť. Určite. No dobré. Určite. <clears throat> Každý na to nemá a teraz Povedz mi, my sa veľa zaoberáme v tejto relácii tými konšteláciami. E, môžem si urobiť konšteláciu na to, že prídem a poviem, že ja mám strach z toho, že budem hľadovať. Lebo veľa ľudí mi povedalo, že oni majú strach z toho, že budú hľadovať. Uh-huh. Takže dá sa to, že postavím si, že hľadovanie ako, ako na konštelácii? Ja by som si neskôr vypočula asi celý ten tvoj akoby príbeh rodiny, No nič, len že toho... mám, sa bojím, Aha? že budem niekedy hľadovať. Nič tam nie je viditeľné. Môžeme. Samozrejme, že tam niečo je, ale akože nič viditeľné, len proste ja neviem, možno za to, že som znamenie býka, ktorý potrebuje stále jesť. <laughs> Tak, takže uh-huh, že mhm, mhm. pocit. Uh-huh. A e, robila som s takým ruským súborom, som to moderovala to boli ľudia, ktorí prežili blokádu v Leningrade a <clears throat> proste keď oni rozprávali o tom, že jedna matka spáchala samovraždu, pretože ešte mali jeden kompot a ona ho zjedla sama. S nikým sa mhm, nepodelila. Uh-huh, uh-huh. Takže to asi aj hlad je niečo také, ja neviem, veľmi silné. Neviem. Určite áno, e, dá sa to postaviť akoby aj ako symptóm, ako hľadovanie, ale ja to mám rada, keď si to prejdeme ako jednotlivé úrovne tých rodových liní a nájdeme akoby konkrétnu úroveň, na ktorej sa to stalo a tá konkrétna sa to ošetrí. Takže ako Čiže je možné, že mi raz povedala nejaká gurua, že ty to máš preto, lebo si prežila koncentrák. Áno, môže to byť, áno. Tam máme tiež viacero úrovní, ako rodina karma, naša osobná, um, veci z minulých životov, to sa tam všetko akoby zapisuje, takže je fajn si to akoby takto ako rozdeliť. Ja keď som bola tehotná so synom, tak ja som mala tiež tieto strachy, akoby, mm-hmm. že nebudem mať akoby jedlo. A proste úplne také akoby práve tie vojnové um, energie som tam akoby cítila. A keď boli akoby sviatky, ako teraz napríklad, že Veľký piatok a má všetky obchody zatvorené, ano, ja som no, išla úplne akoby, ja som išla akoby do paniky. No ale, ale tým, že som ako i počas tehotenstva pracovala s, to, s troma terapeutmi, tak mm som mhm. konkrétne akoby našla tú úroveň. Áno, patrilo to po ženskej línii eh, tým ženám tie strachy, že nebudú mať dať čo svojim deťom. A ak sa toto akoby ošetrilo, tak zrazu mi ako nevadili ani práve tie sviatky, že budú eh, všetky obchody akoby zatvorené a bola som v kľude. Tak eh, prešla som si i ja tým, ale potrebovala som to ošetriť, aby sa mi to neťahalo potom na ten plot. Jasne. A neťá sa, hej? Nebojí sa malý, <laughs> že nebudete mať čo jesť. <laughs> Zatiaľ sa to neprejavilo. <laughs> Dobre, lebo ja poznám aj také, že malé deti už majú strach, že nebudeme mať čo jesť, takže asi to je na základe toho, čo si teraz hovorila. Rozlišujú sa medzi uh, strachom a panikou? Lebo niektorí ľudia hovoria, že ja mám paniku, keď niečo uh-huh. Ono ako panika už je taký ako alarmujúci moment, keď ten strach sa chce viacej zvýrazniť, viacej prihlásiť do toho tela a, a tá panika je naozaj len také akoby to vystupňovanie tých procesov. Lebo kamarátka hovorí, že ona nemá strach, ona má paniku, keď je veľa ľudí, keď má prejsť cez námestie, teraz sú u nás tie mhm. protesty a keď sa potrebuje dostať na električku, tak musí prejsť cez to námestie e, medzi tým davom a ona hovorí, že mhm, to, to, mhm. to nie je strach, že ona sa ničoho nebojí, ona sa trasie, že tam má prejsť. Ako uh, Ehm, nevie to zdôvodniť, nevie nič na to povedať, ale kdekoľvek, aj keď nemusí byť demonstrácia, že tá negatívna energia, že môže tam byť aj pozitívna energia, niečo sa oslavovalo za komunizmu či za socializmu, znela tam hymna, bolo tam hrozne veľa ľudí a ona sa potrebovala dostať z jednej strany ehm, na druhú, aby sa dostala domov a takisto to bolo hoci aj v tom pozitívnom prostredí proste mala šialenie strach z toho davu. Mm-hmm. Zase by som sa pýtala, čo, čo pre ňu znamená panika a ako sa to prejavuje ako celkovo ako na tela. Trasie sa, ona sa absolútne nemôže dýchať. Ona normálne ano, je šťastná, ano, keď je to prejde mhm. a, a, a, a že naberá dých uh-huh. tak, že keď prejde cez ten dav, tak akože ona úplne ako Celá je vyradená. Stačilo by sa tam otriasť? Podľa toho, čo hovoríš, myslím si skôr, že nie, že bude to niečo podstatne akoby hlbšie, ale tým otrasením by sa je mohlo uľaviť, mm-hmm. ale bude tam nejaký stav zamrznutia, nejaká hlbšia emocia, ktorá je ešte stále akoby v tom uh, systéme a to by trebalo si zase akoby porozprávať ako o tom, čo sa mm-hmm. odohralo, um, aký mala život a tak ďalej. Ale toto už je naozaj ako by celková tá panika, že sa ťažko dýcha, zovre tá hrdlo, bušenie úplne, srdca. Áno. Už úplne také, ako by poviem, alarmujúce ako momenty, kedy tí ľudia by mali nosiť so sebou minimálne bachovky rescue, aby si po takýchto situáciách uh, dali a na to ako celkové ako by ruky, vždy keď sa ma dotkla, ano, po ano, takejto ano. situácii, jak mŕtvola, keby sa ma dotkla pretože ten cievný systém na to reaguje spazmom a vtedy vlastne krv viaci prúdí k tým život, e, životne dôležitým orgánom. Teda sa centralizuje ten krvný obeh na to, aby mozog, srdce boli dostatočne ako prekrvené a periférie teda zostávajú chladné. Mm-hmm. Ja to vidím aj v nemocnici, keď e, prídu pacienti a dostávam e, prvé vyšetrenie, ktoré mi urobia sestričky, tzv. vaseru a vidím u mladých ľudí, ktorí by mali byť úplne v pohode, že e, ten AB index majú nižší a pýtam sa, máte stres? a veľakrát akoby reagujú, že áno, že majú akoby stres a strach, pretože také indexy by akoby nemali mať, pokiaľ nie sú, poviem, prefajčení alebo nejak ťažko akoby chorí. Takže ten cievný systém naozaj akoby presne takto reaguje, periférie zostávajú chladné, také niekedy jak mŕtvola, mŕtvolný pot ide mm-hmm. a e, sú úplne vyburcovaní práve akoby e, k tomu E, tým telesným akoby prejavom, aby čo najskôr akoby zmizli z tej situácie, dostali sa akoby do nejakého bezpečia. Takže vždy ukotviť práve potom to telo do bezpečia, veľmi jednoduché akoby cvičenie, Ako? ktoré e, mám veľmi akoby rada, je keď e, si uh, dáme ruky do kríža a chytíme si um, svaly um, ramena Aha, ehm, Takže to. keď si dáme, áno, áno, a mačkame si jemne akoby tie svaly, to kríža musia byť. Uh-huh. A začnem dýchať tak, že urobím nádych a výdych nosom, len nosom, uh-huh. ale ten výdych musí byť akoby dlhší na to, aby sa nám to telo začalo postupne akoby skľudňovať. A jak mám tie Je to ruky príjemné, ako do kríža... ako objatie to prípada. Presne tak. No, no, Presne ne, tak. Je, keby ma niekto objímam sám seba. Objam a ano. objal, hej, veľmi príjemné. Objímam ano, sám seba. Nadých, vidých. Mhm. Uh-huh. Mhm. Uh-huh. Úplne spomaliť a ja budem hovoriť na teba. Si v bezpečí, tvoje telo je v bezpečí. Teraz spokojne dýchaj, pokojný nádych, dlhý výdych. No super. Tak to, Takže, to je cenná rada. Keď som v panike, tak toto môžem urobiť. Presne tak, Takže presne od... tak. Tam dochádza... Vytrepanie ano? je dôležité, keď som mala strach. A toto už ano? je aj po panike, hej? keď už uh, sa chcem nejako z toho dostať, že neomdliem v tej panike, alebo nezadusím sa, lebo niekedy máš e, v panike strach, že sa zadusíš. Áno, môže byť. Ja doporučujem tieto cvičenie, napríklad toto objímanie sám seba, začať e, robiť e, i keď nám je akoby dobre, aby telo si na to zvyklo, že pozná už potom tento kontakt, tento pohyb, toto objatie a keď e, nastane tá stresová situácia a začnem sa potom objímať, začnem dýchať, tak to telo naskočí akoby podstatne akoby rýchlejšie. No vyskúšajte to, lebo fakt ako tak som to robila, ako si hovorila. Takže tie ruky prekryžiť, chytiť si ramena. A zrazu ano. normálne som mala pocit, ako keby moja nežijú, nežijúca matka proste bola tu. Mala som pocit, že, že je mi dobre, že som bezpečí. To je krásne. Je, je veľmi jednoduché, krásne to reaguje práve s tým mozgom, kedy sa aktivujú i tie traumatizované ako časti mozku, prepojenie ľavej, pravej hemisféry a hlavne sám seba cítim. Cítim tú sílu toho dotyku alebo toho pohľadenia. Ja som si mačkávala akoby svaly potom, takže mm, bolo to moc príjemné. No ako dobre. keď som začínala, ešte pardon, keď som no. začínala ako mladý doktor a zakričilo sa resuscitácia, tak eh, ja som vždy takisto ako bola rozklapaná, čo Jasne. teraz urobiť, aby, aby to bolo správne, aby som nepoškodila niekoho. A jeden môj šéf hovorí, najhoršia smrť je smrť poplašenia, tak s tým niečo urob. <laughs> Takže áno. <laughs> Takže začala som dýchať doma a trénovala v tom neutrálnom čase, keď sa nič nedialo, ja som bola v pohode. A keď sa zakričalo potom znova resuscitácia, ja som začala presne takto dýchať, prehlbovať ten výdych a už som išla na miesto činu a zostala som úplne spokojn- spokojnou hlavou a zachovaným racionálnym rozumom a človek potom ide krok po kroku, čo má urobiť. Takže som sa už do tých stresových situácií nedostala. A toto mi zostalo do života. No tak keď som ťa dobre pochopila, tak vtedy, keď sa nič nedieje, keďže je totálna pohoda, ano. tak vtedy si tieto veci mám natrénovať. A možno aj pravidelnejšie, aby som získala ten pocit, ten, že už som to zažila, nemusím sa báť, viem to. Presne tak, presne tak, pretože uh, naše telo má veľmi dlhú celkovú akoby zotrvačnosť v tých zápisoch toho, čo už prežilo. Preto napríklad tá kamarátka môže reagovať na jednu a tú istú situáciu alebo jednu veľmi podobnú situáciu práve tou panickou reakciou, ale my telu vieme ukázať i pozitívnu akoby reakciu, že vieme ho pekne ukotviť do toho bezpečia, do toho spomáleného dýchu, kedy aktivujeme i parasympatikus. Sympatikus sa dokáže skl- minimálne minimálne skľudniť, ak nie pretnúť Jasne. úplne. A potom, potom sa nám celkovo akoby racionálnejšie ako kona, pretože keď sme pod vplyvom tej emócie, tak veľakrát urobíme nejaké zbrkalé rozhodnutie, ktorému niekedy ani sami nerozumieme, pretože tá emócia je tak obrovská, ktorá môže prevalcovať to naše telo. A môže byť strach eh, Strach vlastne vyvolá úzkosť, lebo mám ďalšiu kamarátku, ktorá je vdova, mamička dvoch detí a jej sa stane párkrát do roka, že normálne vážne ju chytí taká šialená úzkosť, že čo keď ona zomrie, čo bude pre Boha s tými dvoma deťmi, že proste otec je v nebi a mhm. vlastne mm rodičia sú polomrtví, čiže o nich sa treba postarať a nie, že aby sa oni postarali. A jednoducho ju tak chytí. Ona je lekárka, ale napriek tomu volá sanitku. Nevie sa z toho nejako e, vylízať, lebo začne sa dusiť. Úplne sa začne dusiť uh-huh. a potom sa bojí, že vlastne keď tam omdlie a deti ju ráno nájdu omdletu, tak sa vždy nechádajú jej nejakú inekciu, infúziu, niečo, a potom sa dá doviezť domov, lebo však čo by sa stalo, keby sa tie deti zobudili a matka nie je doma. Takže je to hrozne komplikované, ale toto asi zažíva viacej žien, ktoré nemusia byť vdovy, žijú sami s deťmi alebo podobne. Ako sa toto dá riešiť, keď lekárka si s tým nevie pomôcť? Práve eh, by som postavila si na to rodinné konštelácie, či už ako symptóm, alebo práve ako tú rodinu, pretože e, ja poznám veľmi dobre akoby tento pocit, ale na druhú stranu to, jak myslím, to priťahujem. Tam je hodne dôležité práve to mentálne nastavenie toho, čo žijem, eh, kam smerujem tú mysel, kam smerujem tie myšlienky. Takže určite stojí za to pozrieť sa do tej histórie, čo sa tam odohralo a prečo práve sú tam práve tak, takto veľké tie paniky o ten život a, a o to, či sa bude mať vôbec kto o tie deti akoby postarať. Ale určite môže začať s tým minimálne pracovať ona doma sama, týmito nácvikmi, či už cez ten dých, alebo cez to ukotvovanie akoby toho tela, alebo i samotnou celkovou meditáciou. To nie je len proste sedieť v lotosovom kvete, ale uviesť stav svoje mysle do pokoja a pokojne dýchať, to dokáže takisto veľmi dobre vyživiť by to telo. Mm-hmm. Takže liek je opäť tréning, lebo mi to tak dnes vychádza z tej relácie, že asi zanedbávame tréningy na to, čo sa nám môže stať, aby sme ich potom ľahšie tie veci prijímali. No, ja, ja by som, som to no, trošku no, s dovolením poopravila, no. že my zanedbávame samých seba, my nepoznáme vlastné emócie, nepoznáme poriadne vlastné prežívanie tela, pretože my sa skôr zaoberáme tými druhými a tie naše celkové procesy sú potlačené alebo úplne zatlačené, zanedbané. Takže toto je to dôležité, začať venovať pozornosť sám sebe tomu, čo cítim, to, čo prežívam, kde to cítim, čo to spustilo, robiť si celkovú tú analýzu a potom sa dostávať práve do tých nácvikov, ktoré som spomenula, aby som bola v nejakom celkovom tom kľude. Mať vôbec ten priestor a čas sám pre seba. Mm-hmm. Byť v kľude. Byť v kľude. Čiže poznať svoje telo, hej, že takto zareaguje poznať sám seba. Není to len o, o tele, Jasne. ale aj o celkovom nastavení. Mm-hmm. No dobré, a teda moja dcera a viacerých detí mojich priateľov mali tie noč, nočné besy, sa to volá, proste žialený, mhm. neodôvodnený strach, jačala, nedala sa utíšiť, Proste bolo to hrozné, susedia si dokonca rozprávali, že ju videli, ako ju držím za nohy z balkóna a že preto jačí a proste všelijaké takéto nezmysly sa tam... Lebo to je taký krík, že to ani sused nemôže zniesť, najmä v pandeláku. A e, oči mala vytreštené, ako keby niečo videla. A jasne, že mhm. hladkala som ju, rozprávala som jej, že upokoj sa a prejde to. A vlhkou handrov som jej umývala tvár, aby sa prebrala, ale ona sa nevedela prebrať, tie oči boli vytreštené, ale, ale jednoducho nebola prebratá. A čo v takom prípade? Lebo eh, ja som si načítala, že nočné besy a asi som neurobila dobre, eh, keď som s nešla k niekomu takému ako ty, aby mi v tom pomohol, ale zase na druhej strane myslíš, si, že by to bolo pomohlo v tom, že má, má ich dodnes, už je dospelá žena, matka troch detí a toto sa jej raz, ja neviem, za 5 rokov stane chodia deti akoby s takýmito diagnozami tie nočné desy. Dá sa to ušetriť homeopatikami, sú na to konkrétne akoby homeopatika a ešte výborne k tomu fungujú vlachové esencie. Um, deti všeobecne sú citlivejšie ako my a majú ešte to videnie a cítenie inak nastavené než my. Takže oni môžu vidieť uh, poviem, i duchov alebo iné ako celkovo bytosti a to môže v nich vyvolávať práve ako tieto procesy. Mm-hmm. Takže otázka, aké máme čisté akoby bývanie, aké máme čisté byty, či, či to vyči, čistíme, vykúrujeme a tak ďalej, pretože tie deti na to veľmi, veľmi akoby reagujú. Ale dá sa to práve ušetriť, ak som hovorila, homeopatikami aj bachovými esenciami. Väčšinou to majú toto veľmi citlivé deti, hypercitlivé deti, ktoré odchytávajú rôzne tieto poviem, i energetické deje, ktoré sa okolo nich dejú. Mm-hmm. No dobre, a čo s tými deťmi, ktoré majú len zlé sny, až tak nejačia, ale zobudia sa e, celé nešťastné, alebo keď idú spať, majú, ja som mala tú hrôzu s tej tmy, e, e, mhm. To, kto to nezažil, tak ako si nevie predstaviť, že proste ten rodič ťa nejakým spôsobom chce chrániť a povie ti, že veď tatma, nie je zlá, zhasnem ti, prosím ťa, nechaj mi svetielko aspoň malé. Nie, veď ty si na tú tmu zvykneš, veď tatma nikomu neublížila a proste ten rodič zatvorí tie dvere, ty zostaneš v tej tme a on si nevie predstaviť, čo prežívaš. Čo s týmto? A je veľmi dôležité, aby tí rodičia počúvali tie deti, čo cítia, ako to chcú a nešli si ako tú svoju, ako poviem, bezohľadnú linku. A môj syn takisto ako potrebuje večer svetielko, tak mu ho mm. ako nechávam a potom ako už v pohode spí, by v noci to už nevadí, ale na to zaspávanie potrebuje by to svetlo a stále to ukotvujem e, v tom bezpečí, je veľmi dôležité naozaj s nimi o tom hovoriť, čo cítia a ako to chcú mať. Takže neísť za každú cenu, poviem tým dospeláckým egom proti tým deťom, ale počúvať čo potrebujú na to, aby sa mohli pokojne vyvíjať, aby ten nervový systém bol v pohode. A čo keď bude rozprávať, že vidí tam niečo, čo tiež sa uh-huh. stáva, že tam niečo je a ty mu stále rozprávaš, pretože nepripustíš, že tvoj racionálny mozog by mohol nejakým spôsobom prijať, že tam v rohu niečo vidím. A ty mu len stále rozprávaš tie naučené frázy, neboj sa, nič tam nie je, veď sa pozriem, mm. ja tam nevidím. Tak čo s tým? Ako sa vtedy ten rodič má správať? Lebo na to rodičovstvo nie sme dosť pripravení, takže potrebujeme asi takéto relácie, lebo toto sa netýka jedného dieťatka, toto nie je nič nezvyčajné. Týka sa to podstatne väčšej časti, to máš pravdu. Minimálne začať o tom, ako hovoriť, či už s kamarátkami alebo s inými akoby blížnymi. U nás doma, keď e, nám to odchytávajú kočky. Aha. Poviem, keď vidím, že keď sa mi kočka uh, díva do plafónu, Áno. tak uh, hneď bežím s kadidlom a čistím ako byt. Robím to rituálne, pravidelne. A už milujeme ako tú vôňu a syn to robí už so mnou. Ano. Bude mať teraz 6 rokov, takže ho to učím a má kvalitný ako hlboký pokojný spánok, takže vrajem nám to teda odchytávajú kočky, ale pokiaľ rodičom e, deti niečo takéto akoby hovoria, tak nemali by si to úplne nechávať pre seba a začať hľadať cestu, hľadať ľudí, ktorí by mohli akoby pomôcť čistou energetikou alebo ušetrením toho dieťaťa, aby mohlo pokojne spať, pretože naozaj tam môžu byť či už energetické zóny, e, ktoré im rušia spánok alebo nejaké tie energetické bytosti, ktoré tam narušujú celkový akoby ten pokoj. Takže keď sa mne narodili deti, tak sa začalo zavádzať niečo moderné, čo som s tým nesúhlasila, ale manželom som bola donútená, že tak to má byť. E, my sme spávali vždy v jednej izbe. A to mi bolo prirodzené, tam som sa nebála. Niekto tam bol, Eh, izby sme mali veľké, takže všetko v pohode. No a potom, ako sa začalo vymýšľať, že dieťa má spať v inej izbe, mala som s tým stále problém, ale nechcela som sa hádať. Eh, tak aký ty máš postoj k tomu, že dieťa spí úplne malinké v inej izbe, ako spíš ty? Alebo že nech... Ja aj vtedy sa ešte ovlaža. A nechajte ho plakať. Nechoďte k nemu, keď začne plakať, lebo to on si vlastne tým tie plúcka tak ako, že sa mu tak mm-hmm, rozšíria a on bude potom zdravší. Tak ako sa na toto pozeráš? Je veľmi dôležité, akým plačom plače miminko a maminka to rozpozná, či je dieťatko hladné, alebo, alebo je pokakané, alebo bolí ho brúško, alebo niečo sa mu deje. V každom prípade je to reakcia na niečo, že niečo nie je v poriadku a je veľmi dôležité to dieťa zobrať do náručia a dostať ho do bezpečia, ukotviť ho a urobiť niečo s ním, aby ja neviem, napapať, prebaliť, brúško pomasírovať, aby sa dostalo akoby do tej, e, do tej celkovej pohody. A ja osobne nesúhlasím s tým, aby takéto malinké detičky spávali ako oddelené v inej izbe. Práve to dieťa potrebuje cítiť tú matku a byť s ňou hodne akoby spojené cítiť práve to bezpečie, pretože 9 mesiacov boli spojení non-stop, 24-7 a teraz po porodu ich úplne akoby oddelia, takže tam e, to dieťa už má narušené e, práve akoby celkovo to bezpečie. Veľmi často sa to deje, keď e, v nemocniciach buď deti majú nejakú, niečo sa tam odohrá, že majú nejakú sepsu alebo e, majú ťažký priebeh žltačky alebo niečo a zostávajú v tej nemocnici alebo keď sú v inkubátoroch, sú oddelení ako od tej matky tak nastáva veľmi hlboko um, E, narušené to bezpečie, čo sa môže potom u žien prejaviť e, či už e, v intimnom živote, či už výbermi partnerov alebo priťahovaním určitých skupín partnerov. Takže dieťa by malo byť čo najviac práve v tom, v tom kontaktu akoby s matkou. Malo by byť v povíjačke alebo po našom v tej perinke, aby bolo ešte čo najviac vlastne ako poviem tak, akoby kompaktné, alebo aby cítilo práve ako to bezpečie tá povíjačka má svoj akoby význam, pretože v tej maternici má veľmi úzky alebo veľmi tesky, tesný ten priestor a keď sa narodí to dieťa do priestoru, kde, kde nemá nič, kde nie sú dané nejaké hranice, tak necíti sa úplne ako bezpečne. Som šťastná, že si to povedala, že som to dobre cítila napriek moderným týmto. A to už je len spomienka na minulosť, ale neodpustím minulému zdravotníctvu, že rovno potom, že sa dieťatko narodilo a prosila som, túžila som, dajte ho prosím vás na mňa aspoň na pár sekúnd, nech proste ho cítim. Nie, zobrali to štátne dieťatko, umýli ho, dali ho preč a keďže malo niečo so stolicou, tak mi ho dali o tri dní a myslím si, že sa to aj prejavuje v našom vzťahu. Takže ty keby si povedala na záver dve minutky o tých strachoch všeobecne. Povedali sme veci, ktoré boli zo života, z praxe a teraz niečo všeobecne, čo s tým, čo môže ľuďom pomôcť pri prekonávaní strachov rozlíšiť, či ten strach je ako dôležitým impulzom k tomu, že mám niečo tu a teraz urobiť a napríklad utiec alebo niečo zmeniť, alebo keď cítim, že niečo sa mi dlho opakuje na úrovni toho tela a nie je to pre mňa komfortné, skôr obmedzujúce, tak začať s určitými tréningami a tými nácvikmi, ktoré ma dovedú do určitého akoby komfortu nebáť sa hovoriť o svojich pocitoch, to, čo cítim, ako, ako sa celkovo ako mám a to je veľmi dôležité vôbec zdieľať s niekým um, tie svoje ako pocity. Takže pojďme jednoduchými akoby spôsobmi ukotvovať to tělo v bezpečí, v pokoji, v pokoji těla, v pokoji mysle, pretože i tento veľkonočný čas sa k tomu ponúka, aby sme sa zastavili a objímali to svoje telo, a pretože tá láska a to svetlo nám výťazí, tak môžeme to dopriať i sami sebe. To bola Erika Zelníková, a Erika Vincovreková a relácia Nikdy nie si sám. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami a sme vďační e, svetu, že ešte stále je všetko tak, ako je a že moje predstavy o vojne sú len smyšlenky, pretože pozerám hlúpe relácie. Takže sa majte dobré Erika. Ešte raz ďakujem za krásne. Ďakujem, rady. ďakujem. Tak ešte šliapem zem a stále niečo chcem. Zatiaľ sa to pre mňa nekončí. Život ma skúša byť, napriek tomu túžim žiť a hľadieť mu ďalej do očí. Už poznám kopec krásnych slov, však rovnako i nezmyslov. Tak uvedom si, že ma máš so všetkými chybami a s láskou priamo na dlani. Tu mienim držať tichú stráž. Kto si povedal len choď a leď, kým sa dá. Svojmu koncu aj tak nikdy neujdeš a tak riadím svoju loď, aj keď nezvládam. Bočný vietor, časté búrky, slanú vodu v podpalubí a tam nájdeš naozaj čo chceš. Tak si nesiem ten svoj kríž, snímaj to, čo netušíš. A dnes tu stojíš už celkom sám Možno príliš váhavý Vraj takých šťastie nezdraví ja však v tebe jedno A veľké mám Kto si povedal len choď a leď No kým sa dá Svojmu koncu aj tak nikdy neujde a tak riadím svoju loď, aj keď nezvládam ten bočný vietor a časté búrky, slanú vodu v podpalubí a tam nájdeš už naozaj čo chceš. Tak ešte šliapem zem a stále niečo chcem. Zatiaľ sa to pre mňa nekončí.